Fa Bible no afei yɛ ne nkɔmmɔ mesrɛ wo. Ɛkɔpɔ nhyira wo. Ɔregyina. Bɔ mpaeɛ na yɛnhyɛ aseɛ. Mehyɛ wo animuonyam ma wo din no so no anɔpa yi. Deɛ ɛsoro nyina sɛ kasa fa ba me fie mu kenka fa bɔnefoɔ no hyɛ ne nan ase wɔ Yesu din. Amen. Amen. Nyankopɔ nhyira mo. Awurade nyɛ ɔkɛse no mpagya wo fra dom mu. Ɛnkɔ dom mu. Adeɛ baako a mɛsrɛ wo no sɛ First service ɛyɛ e program a ɛboa e nipa biara ɔpɛ nkwagyeɛ na deɛ nti awurade maa ne baa no wawerɛ a wodwene hɔ a wonte aseɛ ɛwɔ nipa bi wɔ hɔ a na watena wiase anaasɛ watena sɔre mu ara ma sentidua bi aba ma wagya asɔre no te fie hmm. na ne ne yɛ ne ntotɔ ntotɔ nti asɛm no bɔ wura ne fie hɔ a na ma ɔno nso ahunu deɛ wɔ sɛ ɔyɛ deɛ bɛn ɔyɛ Ɔrevaavo nipa afei nso asa agye nipa nso nkwa. Ɛna anɔpa yi me ne ɔba abɛdi nkɔmmɔ. Na menim ne yie sɛ Yesu Kristo adaworoma ɛbɛboa wo. Nyame asɛm wotia wo ɛboa wo ɛde wokɔ nkwagyeɛ mu. Na ɛsɛ Awurade Nyankopɔn ani sɛ Nyame yɛ adom a ɔkyerɛ ɔkyerɛ on the fourteenth december pillar of zion church anaasɛ sɔfo akwasi awia ɛne sika fm sika fm eighty nine point eighty nine point five ɛwɔ sɛ yɛka bɔm ne yɛdi dwumadie kɛseɛ ɛwɔ pankorɔno rc park na bɔmmɔden yɛayɛ ntotoeɛ nyinaa awie Mfidie nyinaa deda n'akwaa mu. Bɔ mmɔden na wo nso bra na yɛn nyinaa mpagya Yesu. Yɛbɛha seɛ six o'clock six six thirty at least ten thirty to eleven yɛapɔn. Bɔ mmɔden na bra bi. Nyame ɔbɛhyira. Nyankopɔn nhyira. ɛnu sɛ pankorɔ no traffic jam wɔ hɔ nti sɛ ɔka sɛ ɔtra ase a ɔmmra na preaching no yɛkɔ anim brantɛm na ɛnyɛ fɛ nyame nhyɛ hɔ fa bible na bie luke yesu ka asɛm bi wɔ hɔ na mepɛ sɛ nnɛ no me ne ɔde di nkɔmmɔ kakra yɛka luke a ne yɛka nnipa a paul ɛka nyame asɛm kyerɛ no ma ɔsakrae hmm. luke nyɛ sɛ a na ɔka yesu asuafoɔ no na ɔnka ho but na ɔyɛ student mmerɛ a na yesu wɔ na luke yɛ student hmm. the same as paul na paul nso yɛ student the same as theophilo na ɔno nso yɛ student na ɔhene agripa koraa no na ɔkɔ school hmm. nti mmerɛ paul bɛsakrae no ad 35 no AD 35, AD 40, which is five years difference. Ɛna wɔm na Paul kan nyame asɛm kyerɛ Luke. Ama Luke nso bɛsa kraeɛ. Na ɔtwerɛ lɛtɛ de kɔma Teofilo. Na Teofilo nso teeɛ no, ɔno nso gye asɛmpa no, na ɔno nso sa kraeɛ. Nti ɛrekame a sɛ, sɛ Awurade Yesu Kristo frɛ wo a, Wɔmɔden sɛ obi a ɔbɛn wo biara no wobɛma nkwagyeɛ no aso no so ah. sɛ wote asɛmpa no na nkoa wode hyɛ wo ho a ɛno koraa no woahwɛ yɛ bɛtumi de woasa akɔhyɛ yam hmm. nti the moment a wobɛte asɛmpa no no ɛwɔ sɛ asɛm no ɛbɛwura mu pɛ na anyinsɛ o ɛwɔ sɛ wo no ma obi na wagye nipa no nso nkwa ate aseɛ sɛ mary ɛte asɛmpa no na ɔno nkɔ adi sie ya nka nkwagyeɛ no ama mhm. nti adeɛ baako a menim sɛ paul ɔyɛ adeɛ ɔte asɛm no na ɔbaa no adwe mpɔ sɛ no ɛtwa sɛ mema madamfo wɔde sɛ luke ɛnso nya asɛmpa no bi nti ɔbɔ mmɔden de asɛmpa no maa no na luke nsusuo mu na ɔno nso de kɔma akyerɛ filo ayɛ sɛ batons no hmm. wotu mmirika woduru ano ade ama wei na wɔn nso kyɛ sɛ wɔn nso nso tu mmirika woduru ano ade ama wei na wɔde ɔkɔ finish nti yɛda awurade ase saa yɛda awurade ase nyame nhyira tiefoɔ mo a me baa sika afam mode akoma pa ɛsɔm ase no nyinaa nyankopɔn nhyira mo hmm. nipa bebree wei ano aba wei ano aba I want to thank God for that. Mm. Mama, baabi a na mewɔ no saa na nnipa hyɛ mo asene paa yie nyankopɔn nhyira mo na nyame nso ayɛ adom ama sesei dwumadie no a yɛdi no ɛkwan na ɛkɔ n'anim the whole ghana baabi a bɛfa bia internet everywhere ɛtie nyankopɔn asɛm kɔkora ne merewa nyinaa ɛtie nyame asɛm nti mɛsrɛ wo sɛ da biara da Anɔpa mfiri dwoada weekdays no ɛfiri dwoada ɛkɔsi fiada no yɛ ten o'clock up to twelve o'clock ten o'clock up to ten o'clock nti mo afidie no wode ɛfa to hɔ ɛnyi mfiri hɔ na sɛ tie nyankopɔn asɛm na mmoa wo wotie nsɛm biara mmoa wo apart from the word of god nyankopɔn nhyira wo yɛsɛm no ye afei yɛni nkɔmmɔ dwo bielu chapter thirteen luke thirteen verses eighteen and twenty no na ɛka asɛm kakra bi wɔ hɔ na ɛyɛ asɛm a ɛho hia yie kenkan. luke chapter thirteen eighteen. Mm. ɔsi sinapi aba ne mmɔka ho bɛn. sinapi aba ɛne mmɔka mmɔreka mm. ɛho bɛn. Mm. na ɔka sɛ mhm. ɛdeɛ bɛn na onyankopɔn ahennie. ɔsi. Ɔse ɔkaa sɛ, Adeɛ bɛn na Onyankopɔn ayi ne nsam sɛ, anaasɛ ɛdeɛn ho na mede bɛtoɔ? Ɛde bɛtoɔ. Ɛte sɛ sinapi a ɛfiri onipa fa kɔtoo ne turom, na ɛnyinii, Ɛnyini, na ɛyɛɛ dua, ɛyɛ dua. na ewiem nnomaa bɛsiisii ne mman so. Mhm. Na ɔkaa bio sɛ, Ɛdeɛn ho na mede Onyankopɔn ahennie bɛtoɔ? Ɛte sɛ mmɔka a ɔbaa bi fa kɔfetee no asikyiresiam kurokuma mmiɛnsa mu de kɔsii sɛ ne nyinaa kɔɔe. Ne nyinaa kaae. Meda ase. Ah, matena kura ase pɛn ana mabɛtena nkran matena madina hmm. nyame adom matena madina matena taifa menim akra paa yie ana matena tɛma yes. committee one committee four committee eleven committee twelve ɛhɔ nso matena hɔ mayɛ house born ɛwɔ kɔmti eleven pɛ hmm. na meyɛ house boy mebie gate ne ade ka awura mu mehoro ka meto bɔɔl agu matena saa situation no mu pɛn ɛna matena kura ase nso paa pɛn hmm. woba me kuro mu a akyɛm ɔfo ase a na metena kura ase ɛnyɛ big town na waka sɛ hɔ te sɛ kuro furom daabi na yɛ kura ase na matrɛ ɔpɛn ɛtɔ biribi a wobɛwɔ na sɛ yɛde abura agu nsuo mu mhm. anaasɛ yɛwɔ duaba bi te sɛ ma memika mfamfiri hɔ ɛte sɛ ankaa sɛ ɛwɔ hɔ a yɛsi yɛkɔdua ankaa ne afa mhm. ankaa ne ketekete o ne yɛakɔtutu fam ne yɛde ahyɛ hɔ yɛde kɔtutu fam de hyɛ hɔ a nna bi akyi wobɛkɔ na nkaa no a wode hyɛ hɔ no afifi ɛfifi mm. a ahasɛ no gu so nsuo ɛbɛwi akyɛ ne bosuo gu no ne nsuo to bo no ah. afei abɛyɛ dutan ɛbɛyɛ dutan a ankaa ketewa no a na ɛkura wo no a wode kɔhyɛ afam no that time na noma apɔnti si so ɛnyɛ mhm. wate aseɛ na onipa foro a ɛnyɛ ye cause ɛkura nipa nsa nsoa mmienu mu amen wode wo nsa nsoa num no koraa sɛ mu a ɛnyɛ ye ɛpɛ sɛ na bɛka sɛm kakra kyerɛ mu nti sɛ wode kɔdua na yɛ dutɔn no wie a afei ɛnoma bɛɛ sɛ 50 ɛtim bɛsi so mm. atetaa kwaakwaadɔ bi si so ɛmu mm. abɛto presi so mu atenkyerɛ akɔ abɛtumi atu no abɛsi so mu so ade aseɛ ne nyinaa ne sɛ ayɛ dutan saa na nyankopɔn asɛm teɛ mhm. onipa bi a wɔfa nyankopɔn asɛm the word of god is a seed sɛ ɛnyɛ bɛfi wonya de dua wakoma mu wie a ɛfifiri mm. na bɛyɛ dutan wogye me so a mepɛ amen na so aba nkono nti asɛm no yɛ o ɛfifiri na ɔyɛ dutan na abɛso abankoro ne branch no nyinaa so eyi ahaban na yɛnyuru ama wɔn a ɛbɛ dua no ase wate aseɛ hmm. na yɛduaba nso ama odifoɔ na nnoma anya baabi asisi hmm. te asɛm no yi na adeɛ baako a menim ne sɛ rɛ mesrɛ mo ɔbadwemma biaa no mensa kasɛm wɔ nso asa akyerɛ wo yesu bu saa bɛyi wɔsɛ aburofiri antɔ fam a ɛte sɛ deɛ teɛ sɛ woyi aburofiri apata na ɛtu baako pɛ ɛfiri ne bɔn dua ho a na anya asase a ɛfɛ ta adehyɛ hɔ a ɛbɛwi akyerɛ buro no adehyɛ a ɔbɛkɔ no afifi na yɛ dua dua baako ɛ koroboa baako pɛ no mm. ɛntumi nni afuo ma ne ka bɛde sɛ ɔde hyɛ hɔ a na sɛ ɛfifiri na ɛdu tan a anoma tumi bɛsi aburo no so emu mhm. afei bɛhu na bɔ tumi ebi tumi bɔ tere one two three na mm. nyina bi aba ho mm. nso na ɛkoro pɛ ti asɛm no yie wohwane woma ne dwan na wohwane a wotumi de dua fuo wɔn ne ka wate aseɛ mm. wɔn ne ka no wosan de dua bɛwi akyerɛ no wode bɛdua bɛyɛ sɛ fifty acres ɛfiri sɛ wadua ti asɛm no yie na mepɛ sɛ nna no nsɛm a mɛka kyerɛ no ɛboa wo ame o nti papa no se ɔso ahomeɛ no ɔde toto sinapi aba ho mm. na obi fa kɔdua ne turom mhm. na yɛ adutan mhm. na bɛyɛ adua kɛse a ɛnomaa bɛsisi so nti ɔpɛ sɛ nnipa bi a wotie ne nɛ no wɔbɔ wadwe mpɔ sɛ nyankopɔn asɛm na wode bɛdua wakoma mu no fifiri ayɛ dutan mm. na de nkwagye ayɛ deɛ bɛbrɛw wobɛtwa wobɛnya so mfasoɔ pii Wɔreyɛ yɛ no ɛna wɔnsa abɛka biribi wɔ hɔ sɛ dɛn na mede ɔsoro ahenni ho bɛteɛ hmm, abɛtoɔ ɛte sɛ mmɔre kaa ɔbaa bi faeɛ wate aseɛ hmm. ɔbaa bi faeɛ ɛna ɔkɔ feteeɛ wɔwɔ mmɔre a ɛnya nkaeɛ mhm. ɛno yɛ first one okay. amen saa mmɔre ka no ansa na mmɔre bɛka no na wɔyam ama no asi hɔ kyɛ wɔsete ɛnsa guru mu awie wɔte aseɛ ɔsete ɔma no si hɔ te mm. na ayɛ sɛ boɔ no nti sɛ woyɛ sɛ wo ka wontumi di nti sɛ ɔkɔyɛ mmɔre foforɔ a there is no need sɛ ɔde mmɔre ka dada no ɛkɔfra foforɔ no woka sɛ wei no atrɛbɔ sɛ ɛsoro no nyinaa yɛ yɛlo yɛlo bi wɔyɛ ɔdun sɛ o ne nyinaa yɛ mmɔre na de mhm. fura mhm. wɔne bɛteɛ no deɛ ɔkɔ yɛ amere foforɔ no nyinaa bɛto agu sɛ wɔde aseɛ paa nti christ ɛɛka asɛm bi wɔ ha na saa asɛm no ɛna ɛna dɛ wɔse ɛda na mede ɔsoro ahenni ho bɛtoɔ mm. ɛte sɛ mmɔ kaa anaa mmɔre kaa ɔbaa bi fa kɔte feteeɛ na akyerɛ no ɛka mmɔre no nyinaa kɔsii sɛ wɔntumi amfa mmɔre no anyɛ deɛ bɛn anyɛ hwee mm. amen wọn nso wabɛgye yesu kristo di epɛ sɛ nnɛ yɛn nkɔmɔdie no kɔ nakwan nakwan wabɛgye yesu kristo di yɛn mmɔre ka dada ɛnam mhm. satan nsa so a wɔfiti si hɔ. wogye me so a mepɛ amen ɛne ɛwɔ mmɔre ka foforɔ a ɛnam yesu kristo nsa so a wanya mhm. wogye me so a mepɛ amen there is no need sɛ ɔde mmɔre ka dada no ɛfrɛ mmɔre foforɔ mhm. anyɛ sɛ a ne nyinaa bɛsɛe wonim sɛ bɔne ketewa ko dwiri tene ne gu bɔne ketewa ko adwiri tene ne gu fam obi bɛtumi abɔ tenenee bra almost ah, memfa no sɛ bɛɛ sɛ tenenee bra bɛɛ sɛ ten years adwamammɔ da koro bɛtumi atwa ten years tenenee no wate aseɛ sɛ awurade fa saa mmɔre no a wasete no ɛhyɛ n'aforo mu a ɛbɛka nti ɔba no gya tumi nyina yɛ obi a wɔn na ɛtɛsite wɔ abrabɔ ayɛ de yɛ bɛ ahwɛ paa that is Christ Jesus pɛpɛ sɛ maa na pɛ yi ebi a ne aturufo sɛ wɔn a gyidi ne na ɛhwi ase a nyɛ hwee hmm, deɛ wɔn hwi ase no ɔsɔre a powerful ɛkyɛ deɛ wɔn hwi ase deɛ ɔka obi aboa pɛpɛ sɛ mɛ meka bibi to adwene na ma wɔtumi anante. egyina so a mepɛ amen lɔre dada no wɔn yɛ ntumu suban niyɛ abrabɔ hmm. wɔte deɛ mekyerɛ no ase yɛwɔ sum wɔ hɔ a wɔba kristo mu a ɛni kwan sɛ ɔde ba kɔsɛ wɔnyɛ ba kristo mu a wɔabɛyɛ mmɔre foforɔ wogyina so a mepɛ amen ask god direction na fa se te mmɔre no deɛ si ɔdada no yi w'ani firi so wogyina so a mepɛ ame ɛho nhia sɛ wobɛkɔ akɔfa de abɛfra mhm. wode fra pɛ ɛbɛka mhm. ɛka nso a wodi a ɛnyɛ ye hyɛ no nso mm. obi a ɔpɛ so akɔ heaven no awurade mpɛ nnipa dɛm ne nkekayɛ ɛwɔ ne mu awurade ɔmpɛ nnipa dɛm ɛne nkekayɛ ɛwɔ ne mu asɛm a paul ka kyerɛ no sɛ mahohoahoa no ɛnyɛ fie nim sɛ mmɔreka kakra na ɛka mmɔne because wonya ɔde a yɛtumi de yɛde mo hyɛ yɛafono mu mhm, mhm. sɛ yɛpam mo hyɛ yɛafono mu a yɛafono mu bɛka yɛn wode aseɛ yɛpam mo hyɛ yɛafono mu a yɛafono mu bɛka yɛn tí asɛm no yie mepɛ sɛ obi a wotie me na no tie ne tie me yie yɛbɛkyerɛ sɔɔ dɛm ayɛ wɔ super god spirit mɛsra yɛn ah, asetere ne sɛ yɛde mmɔre dada abɛfra mmɔre foforɔ sɔɔ de aseɛ hmm. yɛwɔ sɔɔ na ne pastors yɛ ɛnai yɛ peke wiase nneɛma wura kristofoɔ mu hmm. so many pastors so many prophets wogye ne so anɔpɛ ame nti asɛm no ye wɔse mmɔre ka dada no hmm, ɛka mmɔre no nyinaa nti mu mmɔre ka dada no obi nti ha yi that is advice christ ɛna di kakra yɛ o ɛna paul ɛnso bɛka bi a adeɛ bɛyɛ ato so hmm. amen paul sɛ bɔmmɔden sɛ mmɔre ka dada no wobɛyi many singers wɔn a to dwom mehwɛ wɔn appearance wɔn lifestyle wɔn character na ma hunu sɛ mɔre dada no ɛyɛ camouflage yesu din no na wɔdidi ho na wɔn nyɛ anagye so wɔyɛ biribi mu obi a ɔgyina kyerɛ ahwɛ sua. amen wɔnka sɛ yɛyi nti ɔmɔre ka da bɛ bɛ ne nyinaa yɛ buro mo nfa nfra ɔsi yi fi hɔ ɔsi mɔre ka da da ne yɛrɛ yɛrɛ yi fi hɔ ɔwɔ sɛ suban dada ne yɛ ɔdada abrabɔ dada ne yɛ wotu gu ansa na abɛtumi abɛyɛ kristo ni mapa bɔmɔden sɛ ɔn ade. all characters ɛne mhm. new character no ade mfamfra wate aseɛ ghana foɔ wɔ asɛm bi a yɛka akristofoɔ no ɔmo sɛ wɔde holy lie ah, atorɔ kronkron no atorɔ kronkron yes ɛni baabulu no mu ɛna god spirit nso ɔntwa torɔ mhm. wɔn kase yɛ wɔ turo mu kronkron mhm. bible si ne nka nkyerɛ sɛ adeɛ bi a ntiri bi ano ntɛnɛ amen ti asɛm no ye nti ɔbaa nyansafoɔ bi ayɛ ma bura a wɔhwɛ sɛ ɔmfa dada no ma adeɛ bɛn ɛmɛfra ɛmɛfra ɔyɛ ɔbaa ne tifo ɔbaa yɛakyerɛkyerɛ no adeɛ wɔ fie ɔbaa wɔhyia bi no sɛ ɔfete abura a ɛna bɛma bi a bɛfete aburo no ɔno nso sɛ ɔnim koraa no a yɛkyerɛ no ɔde aseɛ wɔnsɛm abɛ kristo mu Nyame da so kura kane nneɛma no. Nyame bɔ sɛ Kristo ba bɛtena ne mu. Hmm. Ɛrenyɛ ye na ɛrensi. Ɛrenyɛ ye na hmm. ɛrensi. Wogyina so a mepɛ ame. Meka mo ate wonim sɛ nyinsɛne dodo baako pɛ ɛbɛtumi aka sɛ ɔtene ne a wabɔ nyinaa. nsa ama m bio nsa ama m bio asɛm yi wosɛ kristo kae ɔsɛ nkyerɛ dɛ nanso sɛ wontene yera yɛmfa nyɛ hwee bio gye sɛ hwie gu nipa tiatia so asɛe bibia ne wɔbɛtumi de saa particular thing na ayɛ nkyerɛ asɛm de yɛ nti mepɛ sɛ baabi a wotie mede tie ne yie yɛwɔ nneɛma ne wɔ hɔ a ɛdɛre asɛe nkyerɛ gye sɛ ohwie gu hmm, wasɛe no wate ase a nti bɛ mu asɛe no asɛm ni hmm. ɛkwan sɛ sɛ nkyerɛ nhwi agu anwea mu anaa aboɔ mu hmm. mepɛ sɛ obi a wɔtie me nantie ne yie yɛwɔ suba no wɔ hɔ a ɛpie sɛ wɔm ɛdisqualify wo kristo som tie ne yie Ama yɛ hu wɔn mu sɛ woyɛ kristoni a woyɛ lesbian da. Ama yɛ hu. Yɛ wɔ mmaa akɔsifo a yɛ wɔ hɔ. Don't listen to them. Hmm. Yɛ wɔ mmaa akɔsifo. Dabi a ne ka wɔn sɛ ne deɛ ma huru bi. Ne ne bi nso. Ebi yɛ adwuma mu mpanimfoɔ. Ah. Wọ́n ti ase yɛ. Ɔyɛ ɔyɛ ɔyɛ ɔbaa. but ɔyɛ adwuma mu panyin nsusubɔ yɛ ɔwɔ mu no ɔyɛ lesbian saa amanfoɔ ma ɔwie a ɔbɛsa akɔtena soɔ dɛm nti ne deɛ no ka bibi sɛ such a person no ɔte asɔɔ dɛm because of ɔno nkoa nti holy spirit ma dɛm because of ɔno nkoa nti because of akan Enti the whole Israelites edi nkuguo wɔ Aifo anim because of Akai. Ate deɛ mehyɛ no ase mm. because of Akai. Wode ɔpa adeɛ meka gye akyini. Na kresim yɛmfa akɔtoa hu nkwam yɛdi akɔtoa ne ti hwie kakra bi gum na fa gu nkwam na ɛsɛ wobɛtumi adi nkwa no a na asafo abu n'ani agu so mɔmɔ yɛn to yɛbo onipa bi ɔbo asafo no te asɛm bi ba wɔn yɛn ho sɛ deɛ bɛsi aka no na akata so mu amuaso no agya. asɛm o. Hmm. wasa seɛ wɔn asafo no ankasa no a woyɛ asaa no wɔn ne nipa no gyina the same area wɔn yɛ bɔnefo bɔne no yɛ pɛ ɛsan hmm. sɛ wɔn nka no kuro nti ayɛ bɔne ama wɔn nti a god spirit bɛfiri mu. Chasimese. The only time must be make am. And my asofo ni bi wɔ hɔ a ebi kɔ ma sɛm ebi nso hwɛ ne bi yɛ ɔsi na wakɔ ano sɛ wɔsi kasa no ɔpɛ so ɔkyerɛ so ɔno nkɔɔ na ɛwuri nyame ɛnte saa deɛ baabu ɔno atwerɛ no watwerɛ wɔn firi mu a ɛnyɛ yɛ yie mɛma sɛm no no amen wɔsi mmɔre kaketewa bi o ɛka mmɔre ne nyinaa. tumi ne mɔreka dadaa no. ɛnkane no sɛ israelfoɔ kyerɛ nsraban a na sɛ nipa baako bi wɔ nsraban no mu a ne ho agu fi a awurade ma hɔ ɔma ɔma nyebi onyɛ da bɛbɛ sɛ wɔte bɛ seɛ nipa baako paa ne ho agu fi yɛ wɔ wɔ nsraban no mu no awurade ma hɔ sɛ wɔn kyerɛ nsiraban a ne sɛ wɔn bɛgya wɔn nan a wɔn ntutu amena wɔn nya wɔn nan nwom na wɔn nkata so ɛwɔ nsiraban n'akyi no hɔ gyina so amɛ wɔn pɛ so bɛbɔ hɔ na n'ani bɛbɔ agya nan so ebi so akɔgya wɔn nan ne wɔn nkata so ɛnu nko wɔn ti wɔn awo. hwɛ adedeɛ wɔn pɛ fi yɛn o. ɔdi ndi ɔsɛ o. Ne na ayɛ nneɛma. Sɛ sɛ wura asɛm mu a ɔho. Efi di yɔ nneɛma fi. Nneɛma fi. Ɛma ɔmo wɔ aketeɛ ba ama. Bebree. Ɛma yɛde nneɛma ahyehyɛ ase. Sɛ baabi fɔ fa ne nɔɔma. Ó yà sɛ. Hmm. Why? Because eh, asɔfo no bi sɛ ɛnyɛ bɔnɛ. Ɛnu ni ti o. Ɛnu ti ya. Ɔmo sɛ God's pastors sɛ God's spirit wɔ ɔmo asɔ dɛm o. Ɔnoa mu kura ehu sɛ bɛtena ne mu. Wosɛ Pastor Chris, efiri bere a wɔkeka saa no ara mu na ɔnenam ɔdi gyaa no yere. Hwɛ, yɛ awurade di agorɔ. Efiri sɛ wɔkeka saa no ara mu ɛna ɔnam so na ɔne ne yere di gyaa yɛ. Wosɛ sɛ sɛ awari gyaa yɛ kɔ so wɔ asɔfoɔ mu. Kyɛ sɛ mo ni, mmaa mi pastors in Ghana here. yɛgyae yerenom wote aseɛ ɛkɔm obi a abisa na so meyere sɛ menya daagye ma no wɔboa wobɛkɔm no bi kɔnkokei wote aseɛ wobɛkɔm no asɔfoɔ no bi fa nkwadaa to asɔfoɔ no asɛm paa na meka kyerɛ wo nti wɔkyerɛ hyɛ ase sɛ na mahunu sɛ yɛdi agorɔ ah. nipa di agorɔ ah. Ah. nipa di agorɔ masese na mahuru hmm. ma wɔn sɛ nipa dasani yɛde nkwagyeɛ ne di agorɔ yɛfa yɛ asisi yɛ classmate bi wɔyɛ aseɛ saa na yɛyɛ fa no deɛ nti a mesi yi mmɔre ka dada no to twene hmm. ɔkyɛ sɛ ɛbɛhyɛ mmɔre foforɔ sɛdeɛ woyɛ piti no hmm. ɛne sɛ yɛnkyɛ no gyan oh, kristo no wɔkɔnɔ yɛ passover wɔde aseɛ a wɔne christ no yɛ kono ɛdi afiri christ akyi kɔ na mmɔre ka foforɔ ne yɛde yɛ adwuma ne mmɔre ka dada suban foforɔ ɛnɛyɛ foforɔ abrabɔ foforɔ ɛnɛde yɛ adwuma wɔ yesu wie akyi woyɛ guy ɛna ahunu ɛyi asomadeɛ hyɛ hɔ ɛna ɔkɔ kuromoti ɛna ade kawa ahyɛ sɛ sɛ woyɛ woyɛ woyɛ gay kapo ɛna hyɛ hɔ ɛna wonam tí a sɛ wuli yɛ o awo kɔ ɛ system in America you are a fool. ɔhɔ ano ɔteɛ wokɔ ɔhɔ ne obi anhyia ne sɛ yi gyezi nom wɔn a wɔn ne nyame ne twa ka no wɔn na wohyie wɔn wagye aseɛ hmm? adeɛ ma kɔɔ ne pɛ sɛ na nɔpa yi hmm. obi a wotie me tie ne yie wosɛ mekasa no bɛka kyerɛ sɛ tie ne yie o mepɛ sɛ ɛda yesu bɛbɔ no wontumi nkɛsɛ mante yɛbiye wɔsɛ wɔku yɛ ntam dwan a wɔne kristo no ma yɛnhyɛ fa enti ma yɛnhyɛ fa ɛne mɔreka dadaa mu wote hmm. afa hyɛ no ne sɛ kristofoɔ akɔhyia sɛ wohyia fiada sɛ wohyia memenda sɛ ɔsi adwoada wogyeme so amepɛ ame sɛ ɔsi akwasiada wohyɛ fa ma kristo wate deɛ mekyerɛ no ase wonya wura sukuu na yesu kristo ho nkyerɛkyerɛ yɛafa hyɛ yes bia bɛwura biaa deɛ ne bɛmu a sɛ yɛpaake so na mahyia ɛna mobɔ yesu kristo din no a ɛyɛ afa hyɛ ɛyɛ nsraban ɛna moakye wɔ sɛ ɛno nti moma yɛnhyɛ fa nyɛ mɔrekada daa mu wote Asɔfo a wɔnim no korɛ ne ato akone. Ne deɛ na ɛbɛbire deɛ sie. Wɔhyɛ ne bɔnyɛfoɔ nsa de because of deɛ ɛbɛdie nti. Bire deɛ sie na korɛ no. Wogyina so amepɛ ame. Deɛ wɔapɛ sɛ wode Nyankopɔn akyiwadeɛ ka no. Hmm. Deɛ wɔwodɔ sika ɛkyɛ nnipa kra ayera. Ah. taa wo hu wɔn saa no wodeɛ guradoa ho na di nkwa hu hwɛ obaa wɔn de baba fɛ sɔma ne strategy na gye sika na invite no ɔno nso bɛgyina hɔ a wɔgye wɔgye aseɛ yɛsɛ ne yɛ bɔ firi fifteen million ɔmbɛsɔre Asɛm bi onim no kora no. Those wɔn a ti saa no God already cast them because onim papa wɔsi so yɛ nyɛ nukuri no mu nim deɛ na wo bua pa wo bua pa akɔyɛ bɔnne a bɔnne ho anu yie nim hɔ ma wo. Deɛ ka ne yɛ wuo. Deɛ ka yɛ atɛmuo kwanhwɛ. Wata aseɛ akɔyɛ te sɛ woyɛ sɔfo n'apo ɔbaa bi na wase ne pɛ. owura sɛ owura dɛm hɔ na pastor no butu ɔbaa so owura dɛm hɔ sɔfo no dɛm na sɔfo no butu ɔbaa so na ne yam gye no so to yɛ so atum na sɔfo no de ta otwa na asene na ɔbaa sɔfo ɛɛ ɛɛ fom no deɛ ma fom ɔbaa no mɛwaa no. ti asɛm ni a little mistake cause great accident. ndi ehu paa. ti asɛm ni eti mi mi bisa mi sɛ yɛ hɔn ya wanka na mi sere. adeɛ baako a mi yi mi sɛ hwɛ ni ohun yɛ ba kristu mu ahorow ɛnìyɛmà dada ni nyina gya ni outside. Ah, ah. because ɛbɛba abɛyɛ mɔri ka bɛ sɛ mɔri foforɔ na awo yɛ no. lɔkɔ sɛm na mi ka kyerɛ o jɔ ohun twɛn si. ntumi nyi mɔri ka dada. mɔri ka dada ni. yàrá wọn fọ busa sọfọ wura deɛ bɛyɛ deɛ deɛ mene ɛyɛ adeɛ baako pɛ deɛ ma hunu naa no no ɛne kɔnkɔrɔ yɛ akɔla bia no a wɔne nanante wɔbɛtumi asi mpampampan sɔfo awia girlfriend no ɔboa boa sɔfo awia kyinkyim wɔnsa gye ne sika boa he cried nsunyare that day na mi gyina hɔ na mi tie ne message no bi ɔyɛ no auditorium bi mu ɛmu kɔ tie bi ɛdan wɔtra fam ɔsunyɛ abɛsɛ fifty minutes ɔsɛ ɔdi mpanimfoɔ bi akyi asɔfoɔ bi agye bi akyi adisapɔnti nyame ama nipa wu kɔ ɔsɛ yam. mepɛ sɛ wo a wotie ma anɔpa yi ɛnyɛ sɛ bia biribia na meyɛ firi hɔ deɛ mempɛ nyinaa sɛ ɔkra bɛsom boa ma yesu wogyina so a mepɛ amen joshua krasi bia galatians 5 verse 9 galatians chapter 5 5 9 verse number 9 Nine. Ɔse mmɔreka ketewa bi na ɛka mmɔre no nyinaa. Ɔnso wɔ saa bɛka wɔ ha. Wɔse mmɔreka ketewa bi ɛka mmɔre no nyinaa. Gyeme so amɛ. Yɛ ɔte kasa bi sɛ hɔ na ɛni nan so. Paul mo pɛ. Wɔn sɛ ɔpɛ so onya nan so. Wɔn de pirikyi nyinaa yɛ program nyinaa. Wɔn sɛ ɔpɛ so onya nan so. Wɔn. ɛna yesu kristo abɛyɛ ntɛmgyinafoɔ aka mm. w'asɛm wama wo adom no sa nti adom na ɔde bɛdom yɛ no sɛ ɔne adom no sa akɔnte sɛ woda mmerem na wosu tiam haw na obi aba bɛsɛ ɔmu ayi wafiri amena no mu wadom wawie mm. sɛ ɔbɛnante akɔ fie ɔmfa nsoa so ɔde aseɛ na afei na ɔbɛtam wasoa nti bɔɔse no nka nso ɔ sɛ bɔmɔden yɛ ɔkra nkwagyeɛ ho adwuma wie mm. nti adom adom no amasofo de to tiri mu no ɛno no na mo nananom som abosom na nyame nam no asɛm so abɛbie mu ani ama hunu ɔno christ yɛhunu sɛ yesu kristo mu na nkwa hɔ nti wonya gye yesu di asa wasa sɛ bia ka yɛ sɛ ɔbɛbɔ tena na ɛbra yɛka no kora kyerɛ wo jọwa ọka ọhọ si susu bi o Galatians five nine. Galatians chapter five. verse number nine. mepɛ sɛ obi a ɔtie me no ntie ne yie wɔsɛ mɔreka ketewa bi na ɛka mɔne wɔsɛ mɔreka ketewa bi o wode wɔpa yam aburo pan ma na fa mɔre a aka wo nsa bio ma akɔfra bɛhwie mu na to agu wɔsɛ mɔreka ketewa bi o ɛsa mɔre no nyinaa ɛlɛtɛ sen ɛbɛtumi na dwiri wotena ne ato agu lɛtɛ sen adam ti tuo mu hɔ no common apple hmm. one apple ɛnyɛ two ɛnyɛ three ɛnyɛ one and a half ɛyɛ one wati ase one apple ebiriki adam ti ase mi yi one apple o ebiriki adam. Asɛm de eti ɔka sɛ mɔreka ketewa bi a eti suru wuli ɔpa deɛ mi kɛ try na hwɛ. Ami ɛnsɛm yɛ nkɔɔ bi mu efiri nyame mu wodi ɛkyerɛ roman na kɛseɛ bɔ mu aseɛ bɔ geography ati aseɛ na kɔgye kɔmi ni ɔtɔ nsɛm na kɔdi na wia sɛ akɔwe nsa wia sɛ awe kɔsi fada se nsa na nyɛ hwee yɛ hu ɔfɔ se nyɛ hwee. mepɛ sɛ medeɛ me se megyina yi menim hwɛ kora dɔkora to aseɛ deɛ ɛtumi hunu sɛ abɛn sɛ ɔne wadɔko no ate na to aseɛ wotumi sɛ ɔwɔ abɛn wate aseɛ na obi abraham ne isaac nom ɛho na tiritiri agye na di abɛkora ne ɔne hɔ na bukadnesa time wɔte nkwadaa mmiɛnsa kɔgu gyam na kristo abɛgyinam na nebukadnezar na ayɛ eyewitness wɔsɛ deɛ mehu na wɔtɔ so na nusu te sɛ nyankopɔn ba bi na bɛka kyerɛ m sɛ ma menyini ni brother you are wasting your time all the business a woyɛ no nyinaa yɛ zero wode boa honam yi ɛda a bɛka nsa gu boɔ no ne nyinaa ɛkwa wɔyɛ kora wo ma no a wowɔ wɔm no kora wɔbia yɛ mu obia nsi wɔ ɔyere yɛbɛtumi atu no afiri fie yɛbɛtumi de mmara takra no de no akɔ court ne abra mpam fie no ne abra ɔyere no ma na de wammara bɛfa asɛm asɛm de nti menka sɛ ɛnyɛ adwuma business is good wọ́n ti mi sọ àmì pẹ̀ àmì bẹ̀tẹ̀ kọ́ ọ́ bá sí náà fẹ́ sọ ọ́ business. wapɛ wiase akyɛ Christ wabɔ sete Yesu ato nkyɛn ɛna wafa wiase there are so many things ɛwɔ wiase a nyame anim ni sɛ woka no kora de kyerɛ no ana ne bu afu deɛ woayɛ no nyɛ ɛmfoasefoa no so tɛmie yɛwɔ ahemfo bebree a I tell you wɔnyɛ madi hene no awieɛ ne sɛn mame nka nyame so nokorɛ nkyerɛ a meremmi atorɔ kakra bi na yesu aba wɔba bɛfa wɔn a nkekaeɛ ɛni wɔn ho ɛdɔm ɛni wɔn ho ɛmɔre kamfra wɔn mɔrim amen wogyere so ane pɛ ame ntetease na gyere kɔkyiri na bisa ho sɛ ana so megyina hɔ yi yesu baa dɛn na mayɛ na ma wɔn hu wɔn nkyɛn anaa paano anaa mɔreka a paano mɔreka mu bia wɔ wɔn nkyɛn asekyerɛ ne sɛ ɛtwa sɛ saa mɔreka paano no nyinaa wotu gu ɛnsɛ na piti na ɛnan so no wabɛgura mu nti sɛ wosɛ baba na wode mɔreka dada ne bɛba a awurade ɛbɛsi waboɔ ma wo koraa wo werɛ bɛfi wo kurom Hmm. wáyé aseɛ hmm. nti bɔmɔden sɛ efiri na bi kɔ hwehwɛ mu adeɛ bi a yɛ mmɔ ka adeɛ bi a yɛ mmɔ ka yɛ a wopɛ sɛ wode fura christianity tugu yɛn mi gyina hɔ yi ɛ wo invite mi baabi a mɛkɔ mhm. tiɛ ni yie bɛtu invite mi abosomfi a mɛnkɔ bɛsɛ abosom bɔ dwa. na wɔn to nsa frɛ no sɛ sɔfo awia bɛpiri kyikyerɛ adi a bɛkɔ ee yɛn huhu yɛn ti a wofrɛ no no wobɛka bi akyerɛ no wate aseɛ medwidwama di dwama kɔndɛm mo deɛ no na mapagya yesu wɔ hɔ wate aseɛ na sɛ mekɔgye obi abosomfie menkɔ menkɔ Hmm, nneɛma bi wɔ a sɛ ne da hɔ bam. mesi me wotɔ coke anaa fanta esi bia baa me nkɔfa. wopɛ sɛ ɔkyɛm adeɛ na aka kyerɛ me sɛ mewɔ bia baa hɔ bra me ma wasa sɛ ɛwɔ sɛ mema me christianity no ɛdu level bi a wontumi mfa nkekae ma keka ho meyɛ very serious isaiah 53 7 isaiah nso ka asɛm bi ɔtuyafo bi Ne Persifoɔ nso, hwan na ɔdwenee ho sɛ wahwim no afiri ateasefoɔ asase so akorɔ, na ne mman mmarato nti ana ɔbobɔɔ no? Meda ase. Te ha yi, yɛkyerɛ Christ no, wɔamie n'ano anka sɛm bi a ɛbɛyɛ mmɔreka ɛbɛfa mm-hmm. no ho. Ɔtɔɔ ne kumfoɔ nsɛm mmom. Mm-hmm. Na nka ɔwɔ ho kwan sɛ ɔyii n'ano na nipa yɛ atefo na nyankopɔn nyɛ nokwafo oh. that is the better hmm. nti sɛ wo so abɛgye yesu adi na wote fie bi ne obi anom asɛm nti wɔbɔ no akutia ɛfa ho bɛn because of akutia no waso so ma yɛ ntokwa wo sɛ de mmɔreka bɛkeka wo because of akutia no wo wɔpra no wɔto no akutia no wokɔ sɛ ɔso yɛ dɛn sɛ anokora so ɔyɛ kristoni a ka bɛhyia oguama na ɔku no no ɔpɔ ne kumfoɔ nsɛm mu wɔmie na no wɔyɛ nayayadeɛ sɛ nka ɔbɛtumi aka biribi nanso wanka hwee wate aseɛ deɛ nkɔ ba biara no na nkɔ wɔ ho ano yie ɛna kɔsi bia nso nkɔ bɛbu sa nkɔ bi ntumi ansa nso sɛdeɛ bɛyɛ ne nya ne ho asɛm nti ɔkara no tom tiɛniye ɔsɛ ne obi ayɛ aka nsɛm huhu o ah. te ka kyerɛ obi na bɛka kyerɛ o ah. nti wone nipa yɛ aka ah, ti asɛm no yi ɔnsa ɔnam a na wayere waso ɔpɛ bi obi bɛka fa ho that is nonsense woyɛ ne yɛ nkoa ne mu nte be very clever brother you need Christ you don't know it there wohia bibia wohia Yesu nkekaeɛ wɔ mu nkekaeɛ nkekaeɛ wɔ mu wabrabɔ no nyɛ nsuba nyɛ wata sɛ you need to change your life ɛmɛ na pa yi woyɛ sɔfo maame sɛn na wɔn sɔrɔ ma kafa ho wɔn sɛ suban dada na ayi na di nti bebree gya asɔre nti bebree gya asɔre. Ne nhyehyɛeɛ ne mogya. Na ɔdaade paa na kaa ne yie. Eh, First Peter chapter one verse nineteen. Nineteen. Ɔsi na mmom ɔde Kristo a ɔte sɛ adwamaa. Kristo a ɔte sɛ adwamaa. A wɔni dɛm. Yɛ ɔni dɛm. Ne nkekaeɛ. Yɛka sɛ obi adi dɛm obi a wapira serious. Ah, okay. Ne nsa kuru ni hɔ. anaa n'ani kuru ni hɔ ɔdi dɛm anaa n'aso kora te ayɛ ɔdi dɛm yɛka so ɔdi dɛm but christ na ɔte so odwan a ɔnni dɛm ne nkekaeɛ ɛne nkekaeɛ ne mogya ne boɔ yɛ den no na ɛgyee mo gyeme so ame ɔnsa ne kristo mogya bɛtumi agye me ɛne wo no na yɛ mogya a ɛdam ne nkekaeɛ ne ɛdɛn kekaeɛ ne mogya no ɛnti sɛ adam no nkekaeɛ wɔ mu a ɔde gye yɛ nkwa a ɛnyɛ yi that is why ɔtɔn ne kumfoɔ nsɛm mum mamie na no ankasa mamie na no ankasa because no ɔpɛ sɛ ɔde sɛvo nipa sɛ ɔyɛ aseɛ satan kɔɔ no hɔ na christ kaa sɛ ɔba ne nkyɛn nanso mehwee ɛnimi ɔba me nkyɛn wonam a wonam mpaebɔ se ɛbɔ mpayɛ ɛna awurade gye me ɛna awurade boa me nso satan ba wo fie a ne bibi wɔ hɔ wotɔ awareɛ so wonyɛ nhuni woyi ne nsɛ bɛ sɛ sini aguo wonyɛ nhuni wata sɛ wagye ne sɛ ɛnɔɔma wotwe mpena akura bible ɛsɛ adwo nkɔɛ fa no sɛ saa normal hmm. wate asɛ yɛ ne nkwasi asɛm kura wo obi wɔ ha no afrɛ wo sɛ fo me nipa bi a mene ne wɔ hɔ ɔnhwɛ me ne me ba sisa bi fira mi firi santaase. ɛnyɛ ne ho adeɛ nso. na ɔsɛ onipa bɛyi ɔsosɛfo me ne na wɔbɛyɛ sɛ four years ni na me ne na wo wɔmaa me korɔ nhwɛ abɔfra no ɛnam sɛ na ɔfra me sɛ menyɛ dɛn me mɛka wo ne ne mprantam no anaasɛ menwu no wɔhoma nim ɔsesafo se na mese mese wofrɛ me sɛ memfrɛ no mu no no ɔnkɔ no baabi a naasɛ memasiesie ɔsɛ nkaka kyerɛ no ɔnhwɛ me ne me ba na mese mentumi nni mprɔntɛm woyɛ aboa pii wogye me so a mepɛ amɛ mene nsusɛ nkwaseasɛm duro sɛ yɛ nokorɛ sɛ wobu wabusua a ka ba ada no adaama no se wo pɛ no ka kyerɛ no wabusua fie wati aseɛ ka kyerɛ abusua fie sɛ nyame yɛ na mede meho baa wiase menem abusua bi so na bae nti wopɛ meamate kɔ mabusuafoɔ na kɔyɛ me ho adeɛ na waa me wode matimi no atena mfie nan ɛne na wo wo maame mu ho hwee wo si mu ho hwee na wɔte wɔ sɛ wɔnhwɛ me nanko wɔnhwɛ wo yɛsɛ ɔnam na wɔhwɛ amanfo a ɔnam atwe mpra nka bɛduru so ɔde aseɛ na ɛno deɛ nti mesrɛ ma no nso ɔma soa dɛm o mese sɛ yɛnyɛ wo ho adeɛ ɛma hɔ na ɛka sɛ bɛrima no ɛha me wobɛka me ne mfa mentumi mfira no mefrɛ no nso a na megu no kɔso mebɛka deɛ nsakra asɛm a ɛdeɛ bɛ akyerɛ no Ɛdɔɔso sɛ ɛnnɔɔso so ɔbɛdi adwammaa a. Ma ɔne deɛ ɔne ne bɔ fi pam mfa bi. Efie wei bɔ ho a, ɛne ne mfa odwaa baako. Mm, sɛdeɛ akra no dodoɔ teɛ. Sɛdeɛ akra no dodoɔ teɛ. Ɔsɛ monkae adwammaa nipa sɛdeɛ ɛbɛso wɔn die. Ɔsɛ kae adwammaa no nipa no sɛdeɛ ɛbɛso wɔn die. Adwammaa a ɔnni dɛm na wɔn. Number one. Ɛgya no a wɔnni dɛm ɛna fa. Onyin a wadi afe wɔ naawɔtwe. Onyin a wadi afe ɛwɔ naawɔtwe wɔ ne nwunu mu. Ɛma fa ne nsi nkoduru bosom bi da ɛtɔ so dunan. Kenkan. Na Israel fa asafo mu no nyinaa nkoku wɔn anwummerɛ. Anwummerɛ. Na wɔmfa ne mogya ne bi nsa ada. Asra ne dan a. Nam yini ne aponkɛseɛ no ho. Wɔn sɛ deɛ wɔsi ka no. Tɔ so kan. Wɔsi na wɔnni nam no anadwo no ara. Wɔsi di nam no anadwo no ara. Na wɔmfa ogya ntoto. Fa gya ɛtoto. Na wɔmfa apiti ne fam wɔn mu ni. Meda ase to aso kan. Na mu ni na mono. Ɔsi di na mono. Na momfa nsuo nnoa. Mfa nsuo nnoa. Na mmom momfa ogya ntoto. Fa gya toto. Ne ti ne n'aserɛ ne n'ayamdeɛ no. Ne ti ne serɛ ne n'ayamdeɛ. Na monya bi nsie na adeɛ ankye so. Hwɛ yie na deɛ nam no a wobɛkunu no aweɛ no ne mogya no deɛ ni fa pete dan no ho. Mm. Na afei ne nan ɛne awurade twam. ti ha yi wɔsɛ saa deɛ no ɛyɛ awurade twam. na mede bɛtwam misrim asase so anadwo. wɔbɛtwam misrim asase so anadwo. wɔbɛkum misrim asase so makan nyinaa. wɔbɛkum misrim asase so makan nyinaa. efiri nipa so kɔsi aboa so. efiri nipa so kɔsi mmoa so. na mebu misrim anyame nyinaa atɛn. wɔbɛbu misrim anyame atɛn. anka wo nipadua wo kra ano wo ne nkwa deɛ wogyina so amepɛ ame dwɔ toa so kan ɔsena sɛ mebɛbɔ misrim asase no ɔsɛ sɛ mebɛbɔ misrim asase no ɛdɔm biara ama mo so amesɛe ɛba saa mema yare dɔm ma mo so mɛsrɛ mo na ɛda yi ɛnyɛ mo nkaeɛ ɔsɛ saa da ɛnyɛ mo nkaeɛ na monhyɛ ho fa mma awurade sɛ ɛyɛ monhyɛ ho fa mma awurade mo awoɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu monyɛ no fahyɛ ɛtuo ntwa ɛnsɛn firi fie hɔ ɛfiri sɛ ada a wobɛgye yesu kristo adi no that is the first day ɛwɔ sɛ mmɔre ka dada no nyinaa ɛyɛ over abrabɔdada suban dada suban dada ne abrabɔdada no te sɛ ɛnde no amen wogyina so amepɛ amen wɔse da di kaa no a o Whether like it or not, I'm not against you. Mental. Mental. Brother, it's a say. So, yeah, yeah, a mojano. Enya kaya honi ya shafa. Mm. Osi hunu nukure ewu yemu. Yes. What I say? Mm. Only the truth. Na nukure ya beri ya. Na fasu jensu ya diya bani. Shonai. Mm. Kya semri. Enti, me devya me kebi bishay. Wani msi wini na nukure suwa. Mmarika dada no kyɛkɛ ho suban dada no kura wo nso abɛfa yesu a mm. asɛm a ɛka ne sɛ mebra dada me suban dada magyem asɛm a ɛka ne bafa yesu de no ayɛ me wura na mekra agye nkwa ne yɛka ne saa mebra dada me suban dada magyem yɛpɛ sɛ yɛma wo ɛdinan woka ntam bi sɛ mmɔre ka dada no wona bi aban wonkɔm bio but look at yourself look at yourself wohyɛ bɔ wo mu so na wowie abɛka kyerɛ awurade sɛ ɔhyɛ me bɔ ma ne mmerɛm wogye asɔ dɛm asɛ awurade bɔ for better for worse sɛ ɔwuo ma nkɔm wɔne ɔyere ɛbɛtra ɛyɛ dɛ na ate mpra na ɛno nso akyi no wokɔbɔ bɛnda bi paa ne akyi no werɛpu no a bɔne no kɔ waka nso mhm. ɔbaa no yɛ de bɔyɛ ni mm. bɔne no kɔ wo bɛma no wani wakɔ waka nso womfiri mu da awurade bɛhwɛ ahodi woato gyam tiɛneye meka nyame so nokora merenni atorɔ na awurade nso yɛ ne danseni ɔbɛgye ma bi a wotie ma nɔpa yi ɛwɔ so yɛ very fast yesu kristo ba hwehwɛ mu oh. sɛ mmɔreka bi wɔ mu deɛ a oh. ɛna bi ɛyɛ ayi yi ansa na abɛtena nsiraba yɛ wakye wakye asɛ twenty sixteen ɛnfɔ mmɔreka ne nkorɔ so hmm. twenty sixteen ɔda hmm. afra na ɛno ne nyan nɛ wobɔ sɛ na nini yan dɛ bɛma na wotɔ na warriors na ne na bi kɔ bɔ nsam gyem hmm. better stop that forest marriage ka kyerɛ bɛma no sɛ bɔe na menim sɛ ɔwɔ yere hmm. na mehuni koraa na menim kristo hmm. ɛnɛ mahunu kristo meware kristo sen sɛ mɛware ɔne na wotɛn na ɔnhwɛ ne ma ɔka sɛ ɔhwɛ nkwadaa no afa awurade bɛtena aboa wobɛku no wọ́n ase wọ́n kẹ́sì wọ́n nsẹ́ nkwadaa no a fa nkwadaa no pàmò bàmà. ɛno nyɛ waregyae o ɛyɛ adwensakra wonim a mepɛ sɛ obi a wɔteɛ me nyɛ ɛnsua nyansa jesus christ sɛ menka nkyerɛ sɛ mmɔreka dada no yɛfiri wabrabɔ mu sɛ wopɛ sɛ christ mɛtɛɛ mu wopɛ sɛ wo ne yesu kristo nante bɔ mpo ne mpo deɛ a mmɔreka dada no ɛmfa nhyɛ wo mu yi tɔkore na yɛ mmɔre foforɔ sɛdeɛ ɔyɛ piti no ɛfiri sɛ wɔkɔ yɛ ntam dwan yɛ wɔ ne kristo no na exodus deɛ na ɛmɛ dɛ wɔsi ɛdɛ edi na wɔtwe kan no ana ɛda edi nanso no ɛkan no saa da na edi kan no ma wɔn kada da ne nyinaa to nya deɛ ntwa báwo pàjá nsa fún yéésù kristo adúlá yóò wúra náà kíra àjọ nǹkan dáadé ni wọn sọ ọmọ mọrẹ kan ní nyinaa tó yẹ dẹ papa maame hwehwẹ omu ẹ. Tumi dan na ɛmu ahanam sɛ ɔwɔ fa. Amen. Amen. Hwaa hwaa hwaa hwaa ɛsɛ na mpɛ sɛ ɔkɔka kati a nipa sɛ obi a wɔde mɔre ka dada fún mɔre foforɔ no onim kɔ wɔ awurade mu. Hmm. That is the word from God mouth. Ẹ bá mi nkyɛn anɔpɛ yi. Wọ́n sọ sẹ́, ọ̀dọ́ ni wọ́n sẹ́kìlá wájú ẹ̀ ní ọ̀dọ́ so tó ní nsá. wọn fa ne nkyekyerɛw ɛnyɛ university menya adwuma yɛ nti meyɛ nsa ɛwɔ ayɛ atɛnka bitters meyɛ nsa wɔ birikutoɔ wate aseɛ brɔda yɛ na abɛba abɛto yesu wate aseɛ ɛyɛ sɛ awurade na ne wa ne nsa na ɔbisa sɛ ne wa ɔyɛ kristoni yɛka kristofoɔ a ne wa ka ho yesu kristo ni akyi wɔn a baa ne fama kristofoɔ ne wa ne wa ka ho he didn't study noah study christ. nhyɛ ne nipa a ɛna sɛ no wɔbɛfa no serious na ɔde nakoma bɛdi akyirɛ na ɔtaa ne afiri bɔne mu aba papam saa nipa no ɔbɛyɛ te sɛ dua asie subɔntene ho na abɛhyew aba wɔn birim na saa nipa no nkɔgye a ɛbɛyɛ no wasefoɔ dea na nkɔbɔ nhyɛ wo ɔnyɛ ɔkɛse mpagya wo wɔ yesu kristo din mu amen, amen.